suis très très content, euh, Biziki konten niz, ez nuen hori igurikatzen, Frantziako xapelketako finalera teltzea, eta nahi nuen atxurutuki irabazi. Gaurko partida lehen pondutik zaila izan da, biziki bero zen, biek nekeziako kanditugu, eta erbek nik baino gehiago, orokorki partidaz konten niz. Euh, il m'a pas buté aussi euh, aussi précisément peut-être qu'en finale de la Liga. Ez du ligako finalean bezain bote zuzena ukan, hortaz baliatu niz, entxeatu niz pumpasare egiterat ez dakitzon bat egin ditutan, izkin motzak egin ditut, banakien gogorra izan entzela beruaren gatik, gero, enesedea zen jotzea, erbe akita azteko. Euh, le but c'était de, de taper, de, de faire jouer, voilà, pour qu'il qu s'épuise un peu, voilà.